บุ๊กทูห้าสิบเจ็ดพบหมอ医เにてดิฉันมีนัดกับคุณหมอ医者に予約を入れてありますดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา 10時に予約があります。คุณชื่อ อะไร คะお名前はกรุณานั่ง รอ ใน ห้อง待合室でお待ちください。คุณ หมอกำลัง เดิน ทาง มา医者はすぐに参ります。คุณมีประกันกับบริษัทไหน どこの健康保険に加入していますかดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหมどうしましたかคุณมีอาการปวดไหมคะ痛みはありますかเจ็บตรงไหนคะどこが痛みますかดิฉันปวดหลังเป็นประจำ 背中がいつも痛みます。ดิฉันปวดหัวบ่อยよく頭痛がします。ดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้ง時々腹痛があります。ถอดเสื้อออกค่ะ上を脱いでください。นอนบนเตียงตรวจค่ะ。検査ベッドに横になってください。 ความดันโลหิตปกติ血圧は大丈夫ですดิฉันจะฉีดยาให้คุณ注射を打ちましょうดิฉันจะให้ยาคุณ薬を出しましょうดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา薬局へ出す処方箋を出しましょう